ต่อไปจะได้สวดหน้า 206 สติปัฏฐานปาโถ อธิโคเตนะภควะตาชานตาปัสสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทเตนะเอกายโนอะยังมัคโคสัมมาทักขันโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกมายทุกขโท มนาสานังอัตถังขมายายายาสัตถิขมายนิพานาสสัจิกิริยายายทิทางจัตตารสติปัฏฐานาัตเมจัตตารอิทัพิโกกายเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปชัญโนสติ ิมาวินัยยโนเกอภิชาโทมนาสังเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยโรเกอภิชาโทมนาสังจิตเตมจิตตานุปัสสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโน สติมวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสังธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยยโลเกอภิชาโทมนาสังกทานจะพิกุกายเยกายานุปัสสิวิหารติทัพพิกุอาชา หัตตังวากายเยกายานุปัสสิวิหารติพหิทาวากายเยกายานุปัสสิวิหารติอัาชาตพหิทาวากายเยกายานุปัสสิวิหารติสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายสมิงวิหารติวยธรรมานุปัสสิว วากายสมิงวิหารติสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติอาติกายโยติวาปนาสสติปัจจุปาติตาโหติยาวเทวยานมัตตายปฏิสติมัตตายอนิสิตโตจะวิหารตินจักกินจิโลน อุปาทิยติเอวังโคภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติกทันจะภิกขุเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติทัพภิกขุอาชาตังวาเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติพหิทธาวาเวทนาสุเวทนานุปัส เสวิหรติอาชาตพหิทาวาเวทนาสุเวทนานุปัสสวิหรติสมุทัยธรรมานุปัสสวาเวทนาสุวิหรติวยธรรมานุปัสสวาเวทนาสุวิหรติสมุทัยวยธรรมานุปัสสวาเวทนาสุวิหรติ ติอาติเวทนาติวาปนาสสติปัจจุปัติตาโหติยาวเทวยานมัตตายปติสติมัตตายอนิสิโตจะวิหารตินาจกินจิโลเกอุปาทิยติเอวังโคปิกุเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติกทันจะพิกุ จิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติทัพพิกุอาจัตตังวาจิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติพหิทาวาจิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติอาจัตตพหิทาวาจิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติสมุทัยธรรมานุปัสสิวา จิตตัสมิงวิหารติวยธรรมานุปัสสิวาจิตตัสมิงวิหารติสมุทัยวยธรรมานุปัสสิวาจิตตัสมิงวิหารติอาติจิตตันติวาปนัสสติปัจจุปันติตาโหติยาวเทวญาณามัตตายปติสติมัตตายอนสิโต จะวิหารตินจะกินจิโลนอุปาทิยติเอวังโคภิกขุจิตเตมจิตตานุปัสสิวิหารติกทันจะภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติอิทัภิกขุอาจจตตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติพหิทาวาธรรมเมสุธรรม มานุปัสสีวิหารติอาจาตปหิทาวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติสมุทยธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติวยธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติสมุทยวยธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติอาติธรรม มติวาปนัสสติปัจจุปัติตาโหติยาวเทวยานมัตตายปฏิสติมัตตายอนิสิตโตจะวิหารตินจกินจิโลเกอุปาทิยติเอวังโคภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหารติอยังโคเตนะภควตาชานตา ปัสสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอกายโนมัคโคสัมมทัคขาโตสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกมายทุกขโทมนาสานังอัตถังขมายยายาสัติขมายนิพานัสสัจจิกิริ ริยายยะทิทางจัตตารโรสติปัฏฐานาติเอกายนางชาติขยันตถาสีมัคขังปชานาติตานุกรรมปีเอเตนะมัคเคนตาเรงสุภูเพตริสเรเจวตรันติโจคันติจบ การสวด พระบาลีสูตรต่าง ๆ ในหนังสือ ธรรมวัดสวดมนต์แปลสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งบุญญนิธิหอใจวัดราชโอรสารามจัดพิมพ์ เพื่อที่อุบาสกอุบาสิกา จะได้ได้แบบเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้สวดตาม เพื่อจะได้สวดเป็น ส่วนท่านจะเลือกสวดบทใดนั้น ก็สามารถจะเลือกได้ตามประสงค์ ขอความสุขความเจริญในธรรม จงมีแต่ท่านทั้งหลาย ผู้ที่ใช้หนังสือและใช้บทสวด ตามที่คณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม ได้เมตตามาร่วมกันสวด เพื่อให้ได้เป็นตัวอย่างในการที่จะสวดตามได้ และขออนุโมทนาแด่ทุกท่านผู้มีส่วนร่วม ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิมพ์หนังสือ ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จัดให้มีการอัดเสียง ในบทสวดมนต์นี้ มีคุณบนวรพจน์เป็นต้น ก็ขอให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วม ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของ ห้องบันทึกนี้ก็หาขอให้กิจการก็เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากของทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในที่สุดเทิน